Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի հանրապետությունը նոր սահմանադրություն ունի։ Ընդունելություններ ԼՂՀ նախագահի ու ազգային ժողովի խոսնակի մոտ։ Արցախը ունի բոլոր նախադրյալները անկախ պետություն ճանաչվելու համար։ Ադրբեջանի արտգոսնախարարությունը ընդլայնում է սև ցուցակը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիս արևելյան հատվածում հակառակորդը կիրառել է դիպուկահար հրացաններ։ Ադրբեջանը անընդհատ դիմում է մանր ու մեծ սադրանքների։ Այսօր աշխարհը նշում է Մարինի լեզվի օրը։ Արտուր Աբ รา համը իր հաջորդ մենամարտը կանցկացնի ապրիլի 22-ին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Այսօր տեղի ունեցած մամլո ասուլիսի ժամանակ ԼՂՀ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը ամփոփել է հանրակրվեի նախնական արդյունքները, տեղեկացրել, որ հանրակրվեի վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն փետրվարի 23-ին։ Արցախի ժողովրդի հանրակրվեի մասնակցությունը կազմել է 76.5%, Ընտրողների մեջ 69540 քաղաքացի կողմ է քվեարկել, որը կազմում է քվեարկությանը մասնակցողների 87.6%-ը։ 7686 քաղաքացի դեմ է քվեարկել, որը կազմում է ընտրողների 9.7%-ը։ Անվավեր է ճանաչվել 2202 քվեաթերթիկ։ Կարող ենք արձանագրել, որ հանրակրվեն կայացած է եւ հանրակրվեի դրված հարցը համարվում է ընդունված, այսինքն Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագիծը ընդունվել է։ Ասել է Սրփոհի Արզումանյանը եւ հավելել, որ սովորաբար հանրակրվեի նախնական եւ ամփոփիչ արդյունքների միջև տարբերությունը շատ քիչ է լինում։ Ինչպես նշել է ԼՂ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, Ասկերանի շրջանի համար 5 ընտրատարածքում 3 տեղի ունեցած ընտրության ժամանակ ԼՂ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի մանդատի համար պայքարում հաղթել է անկուսակցական Վիլեն Սաֆարի Սաֆարյանը։ Ընտրության մասնակիցների 65%-ը քվեարկել է Վիլեն Սաֆարյանի, իսկ 32%-ը Վաչիկ Բալասանյանի օկտին։ Ընտրության ընթացքում խախտումների մասին ահազանգեր չեն եղել։ ասել է Սրբոյի Արզումանյանը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 20-ին ընդունել է համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իսպանիայի, Բասկերի երկրի պատվիրակությունների անդամներին, որոնց կազմում էին խորհրդարանականներ, դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ, իրավագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, լրագրողներ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է արտերկրից ժամանած պատվիրակությունների դիտորդական առաքելության նշանակությունը մեր հանրապետությունում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, տարբեր երկրներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկությունների ներկայացման եւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյուններից։ Հանդիպումների ընթացքում արծարծվել են նաև ԼՂՀ պետականաշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանրակրվեն կնպաստի Արցախի հանրապետության հետագա զարգացմանը։ Հանդիպումից հետո ասել է Ավստրիայի խորհրդարանի վերին պալատի падգամավոր Գերար Դոֆլերը. Mir hat zuerst bin ich sehr beeindruckt, dass es eine gute Sicherheit gegeben hat, dass die բավականին տպավորված եմ այս ամեն ինչը տեսնելով եւ վստահություններ ներշնչում այս ամենը, որ երկիր այն ճանապարհի վրա, որտեղ մարդիկ ակտիվ մասնակցում են ընտրություններին, ակտիվությամբ եւ խանդավառությամբ գալիս են եւ սա մի նշան է ժողովրդավարության հետագա զարգացման համար։ Մենք ինչպես Պայսի քաղաքում, այնպես էլ յուղեր այցելեցինք եւ տպավորությունը մեր այնպես էլ ինչպես այստեղ, այնպես էլ այնտեղ բավականին նորմալ եւ օրինաչափ էր ամիջը կազմակերպված եւ օրենքի շրջանակներում են ընթանում։ Ես հա նաեւ ձեռնախագահին ասեցի, ցանկանում եմ երկրին ամենայն բարիք, պայծառ ապագա եւ ինչպես ասի փոքրիկ երկիր, մեծ սիրտ եւ հիանալի ապագա եւ նաեւ ցանկանում եմ որ այս երկրում շեշտ տնտեսական, այնպես էլ զբոսաշրջիկության, քաղաքականության ոլորտում նորանոր հաջողություններ լինեն եւ ես կարծում եմ դա անպայման պետքա լինի։ Ես մեծ աճիկով կարող եմ լինել կամուրջ, այդ գործընթացների համար ձեր երկրին բերելու համար իր նպատակներին այսօր արդեն ես ինչպես ասեցի ձեր ղեկավարին արմատը արդեն դրել եմ հաջորդ այցելությունների համար Բաքու սահակյանն այսօր ընդունել է համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած դիտորդներին, ընդգծելով, որ Մայր Հայաստանի քաղաքական, գիտավերլուծական, հասարակական, տեղեկատվական շրջանակների ներկայացուցիչները Արցախի բոլոր ընտրություններում իրականացնում են դիտորդական առաքելություն, բարձր գնահատելով նրանց անաչառ եւ արհեստավար պահվածքը։ Նշենք, որ համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած տարբեր երկրների պատվիրակությունների անդամներին ընդունել են ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սամանադրության հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլոկ կենտրոնում այսօր առավոտից իրենց տպավորություններն ու եզրակացություններն են ներկայացնում Արցախ ժամանած միջազգային դիտորդները։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի դիտորդական պատվիրակության 8 անդամներից ոմանք առաջին անգամն են Արցախում։ Այն ինչին ականատես եղանք, պարզապես գոհացրեց մեզ, վստահեցնում են դիտորդները, նշելով, որ եղել են 48 ընտրատեղամասերում։ Հանձնախմբի նախագահ Կասպար Կարապետյանի հավաստմամբ ընտրություններն ամենուրեք անցել են արդար, թափանցիկ եւ օրինական ճանապարհով ստեղծան նախաձեռնված օրինակ ըստ ընդրական օրենսդրության նախաձեռնված բոլոր նախադրյալները։ Դնշվի, որ ներկայությունը ընդրության մասնակցության շատ բարձր էր 76 գետ 4 համադրությամբ Դիտորդները արձանագրել են նաև որոշ բաց թողումներ, ինչը նրանց հավաստմամբ ոչ մի կերպ չի ազդել քվեարկության արդարթափանցիկ անցկացման վրա։ Թեև եղան իրենք նկատեն դարձումը փոքր տեսանք օրինակ երեք ընդրադեղամասերու մեջ անձեր, որոնք իրավունք ունեին գտնվելու ընդրադեղամասերներ, ունեին ցախոգաձեն գարկմը երկու ընդրադարացներու մեջ ճիշտ կերպով գազմագերբել հաշվարգը թվեատերերուց եւ մեկ ընդրադարացքի մեջ իրենք ունեցած են մտահոգություն, քանի հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչը ողջուներ աջերաբաց ինքը նաև գսեր եւ դիվերգացներ խնդրողներուն, թե ինչ ծեղով պետք է ընտրեն կամ ինչ ծեղով պետք է իրենց սպարտականությունը կատարեն, այդ հա, իրենց սպարտականությունը չէ։ Ընդհանուր առմամբ դիտորդները օրինակելի են համարում Արցախի համանդրության հանրակրվեի քվեարկությունը ասենք բարձր մագարտակի ընդրություններ կատարում։ Ամուղոր շատ նույնիսկ Եվրոպայի մեջ երկիրներ շատ անգամ պետք է կարենային նախանցին նման ընդրության գազམ-ագերբուտենը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշվել է։ Այս մասին հայտնել է Ուրուգվայի նախկին սենատոր Ուրուգվայ Արցախ ֆորումի անդամ գրող Օսկար Լոպես Գոլդարասենան, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն է ժամանել համանդրական բարեփոխումների հանրակրվեի ժամանակ քվեարկությունը մշտադիտարկելու համար։ Նախ ուզում եմ շեշտել, որ մենք գտնվում ենք մի երկրում, որտեղ բոլոր պետական կառույցները գործում են բարձր մակարդակի վրա, հայտնել է ուրուգվայցի քաղաքական գործիչը։ Փոխանցում է Արցախ պրեսը։ Նրա խոսքով Արցախը ունի բոլոր նախադրյալները անկախ պետություն ճանաչվելու համար։ Ես տպավորված եմ հանրակրվեից, մարդկանց ակտիվությունից, որևէ անկարգության բացակայությունից, ասել է Օսկար Լոպես Գոլդարասենան։ Նա հիշեցրել է, որ Ուրուգվայի առաջին երկիրն է եղել, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հույս ունեն նաև նաև կդառնա առաջին երկիրը, որը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ասել է նա։ Հանրակրի արդյունքները ցույց են տալիս, թե ինչ է ուզում Արցախի ժողովուրդը։ 87%-ը ասել է այո, որը նշանակում է նոր սահմանադրության օրինականությունը կարելի է համարել կայացած։ Այս մասին այսօր տեղի ունեցած մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել է դիտորդական առաքելությամբ Արցախում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի падգամավոր Եվրախորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Ֆրանկ Էնգելը։ Մենք արդեն ծանոթացել ենք սահմանադրության հանրակրվեի արդյունքներին եւ թվերը ինքնին խոսուն են։ Բնակչության 76%-ը մասնակցությունը Կովկասում չլսված բան է։ Բնակչությունը ակտիվ էր մասնակցում հանրակրվեին, ինչը նշանակում է, որ այստեղ ընտրական գործընթացին լուրջ են վերաբերվում, ասել է Էնգելը եւ հավելել, որ եվրոպական խորհրդարանի падգամավորները եղել են մայրաքաղաքի եւ Մարտունու ասկերանի շրջանների ընտրատեղամասերում։ Ոչ միտեղ խախտումներ չեն նկատել եւ հանրակրվեի կազմակերպումը համապատասխանում էր միջազգային չափանիշներին։ Նա նաև նշել է, որ միջազգային կոշտ դիրքորոշումը չի խանգարում, որ Արցախի հանրապետության բնակչության իրավական երկիր դառնալու ձգտումները իրականանան։ Մարդիկ գիտակցորեն են մասնակցել սահմանադրության հանրակրվեին, այն ժողովրդի համար տոն է։ Այսօր կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել է մեր Դնեստրի Մոլդովական Հանրապետության Գերագույն խորհրդի падգամավոր օրենսդրության իրավապահ մարմինների քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների հարցերով կոմիտեի փոխնախագահ Գրիգորի Դյաչենկոն։ Վստահ ենք, որ այս կարևորագույն հանրակրվեն կնպաստի Արցախի հանրապետության հետագա զարգացմանը, նշել է Գրիգորի Դյաչենկոն։ Ադրբեջանի արտգոսնախարարությունը անդադրում ընդլայնում է ծեցուցակը։ Ադրբեջանի արտգոսնախարարության մամուլի քարտուղար Հիկմետ Հաջիևը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ժամանածների մի մասը ծեցուցակ է ներառվել։ Մի քանի անձանց անունները եւս կճշտվեն եւ պարտադիր կմցվեն անցանկալի անձանց ցուցակի մեջ, հավաստիացրել է ադրբեջանցի պաշտոնյանը։ Ադրբեջանի իշխանության համար սա առիթ է, որ կրկին փող շորթեն սեփական ժողովրդից, որովհետև Արցախեն ժամանել 100-ից ավելի միջազգային դիտորդներ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործը ինչ ազդեցություն է ունեցել հանրակրվեի կազմակերպման եւ անցկացման վրա։ Շուտով երևի Ադրբեջանի կառավարությունը մի մեծ գումար կհատկացնի լոբիստական գործունեության համար, եւ այդ գումարի մի պատկառելի մասը կգնա որոշ մարդկանց գրպանները, եւ սա շատ լավ է նրանց համար, նոր աշխատատեղեր են բացվում նշել է Դավիթ Բաբայանը եւ հավելել, որ Արցախի հանրապետության սահմանադրության հանրակվեն պատասխան է միջազգային հանրությանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Փետրվարի 20-ին եւ լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 75 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 900 գրակոց։ Արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան հատվածներում հակառակորդը ակտիվորեն կիրառել է դիպուկահար հրացաններ, արձակելով 39 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը առայն, թե իբր 3 գիշեր Ղարաբաղյան ուժերը կրակահերթեր են արձակել Ակնայի շրջանի Այաղ Քերվենդ գյուղի հովիվների ուղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը երբեք քաղաքացիական օբյեկտներն ու խաղաղ բնակչությանը չեն թիրախավորում։ Ավելին, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը երբեք նախահարձակի դերում հանդես չեն գալիս, իսկ ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ կրակ են բացում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղակարգավորման ուղղությամբ տեղի ունեցող բանակցություններում որևէ ճեղքում արձանագրելու հիմք այս պահին ես չեմ տեսնում։ Այս մասին երեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին նա նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուժերի հավասարակշռության պահպանումը կայունության եւ փխրուն խաղաղության պահպանման միակ միջոցն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքով պաշտոնական Բաքուն մշտապես փորձում է հայերին մեղադրել ձևավորված ստատուս քվոն երկարաձգելու փորձերի մեջ, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ուզում եմ բոլորիդ հավաստիացնել, որ մենք իրոք ցանկանում ենք, որ เป զի խնդիրը լուծվի, բայց իրականությունը այս է ադրբեջանցիները առաջարկում են այնպիսի լուծումներ, որոնք մեզ համար անընդունելի են։ Ոստի այս պատճառով խնդիրը չի լուծվում։ Երբ նրանք կհասկանան, թե ինչպիսի լուծում կարող է իրականություն դառնալ, այն ժամանակ էլ խնդիրը կկարգավորվի։ Այս պատճառով էլ Ադրբեջանը անընդհատ դիմում է մանր ու մեծ սադրանքների, որ เป զի սրի իրավիճակը առաջնագծում եւ այդ ձևով իր մասին հիշեցնի մեզ եւ միջազգային հանրությանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանում ոմանք պատրանքուն են, թե փրընտրությունների վրա կենտրոնացած Հայաստանը լինելու է շատ զբաղված, հետևաբար եւ իրենց կարճելքով խոցելի։ Հենց այդ պատճառով ձեզնից այս ժամանակահատվածում ակնկալում եմ առավելագույն զգուշություն։ Հակամարտության կողմերը պետք է բանակցեն ամուր, վստահելի, ստուգման ենթակա մեխանիզմների վրա հիմնված քաղաքացիական շուրջ։ Այդ ճանապարհին առաջին ճիշտ քայլը կարող էր լինել Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի անցած տարվա հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների բարեխիղճ իրականացումը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, արդեն հաստատված հրադադարը չի կարելի փոխել ավելի վատ պայմաններով հաստատվող հրադադարի հետ։ Մենք պետք է բանակցենք եւ ամուր հիմքեր դնենք երկու ժողովուրդերի միջև բնականon շփումներ եւ խաղաղություն հաստատելու համար, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր աշխարհը նշում է Մայրենի լեզվի օրը։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր՝ ի նպաստ լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության աճակցման։ Այսօր աշխարհում լեզուների ապագան անորոշ վիճակում է, քանի որ միջազգային մի քանի լեզուներ աստիճանաբար ստիպում են մարդկանց հրաժարվել սեփական մայրենի լեզվից։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատականի աշխարհի 6000 լեզու կորստի մատնվելու եզրին է Մարզասերների համար Բրենսկամարտիկ Ատուր Աբ รา համը իր հաջորդ մենամարտը կանցկացնի ապրիլի 22-ին։ Գերմանիան ներկայացնող հայ մարզիկը մրցելու է Ռոբին Կրասնիկի հետ։ 29-ամյա գերմանացու հետ մենամարտը Աբ รา համը անցկացնելու է Էրֆուրտ քաղաքում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է པարս առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։